บุ๊กทูยี่สิบการสนทนาหนึ่งคราเทกพกอวอร์ r อนาทำตัวตามสบายครับนามสติเตสอ e ด d o โนทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ Почутіте се кот дома คุณอยากดื่มอะไรครับ Кай босте пілі คุณชอบดนตรีไหมครับ Любите глазбо ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ Imam rad класично глазбо นี่คือซีดีของผมครับทุก a j so moji เซเด j i คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ Igrate na ักั š นอินสต r เมนต์นี่คือกีตาร์ของผมครับ Tukaj je ม o j a กีตาร์คุณชอบร้องเพลงไหมครับ Radi pojete? คุณมีลูกไหมครับ Imate otroke? คุณมีสุนัขไหมครับ Imate psa? คุณมีแมวไหมครับ Imate mačko? นี่คือหนังสือของผม Tukaj สมอยคนิกผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้เราโนคาร์เบรมโทคนีโกคุณชอบอ่านอะไรครับคายราดิเบรเตคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับราดิโฮดิเตนาคอนเสิร์ต